بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد Kao što sam napomenuo prije nekoliko predavanja da ćemo otkriti iz Allahu Đelešanu pomoć koji je to čarobni ključ za skrušenost u namazu. Šta to čovjek treba da uradi, dakle, bukvalno jedna mala sitnica i da otvori dakle, tim ključem vrata pa da počne da uživa u svom namazu. Sve do sad, kao što sam spomenuo, da dakle, bili su etape, bili su stepeni kako čovjek da poveća slušnost. A danas ćemo ukratko spomenuti dakle, koji je to ključ kojim ćemo otključati ako Bog da taj naš namaz i da osjetimo tu slast u namazu. I vjerujte, dakle, taj ključ uopšte nije težak. Kada ga spomenem, svi ćete ga znati. Dakle, uopšte nije teško, teško, nije teško sprovesti u praksu, dakle, to djelo E, I kada ga spomenemo, ako bude, vidjet ćete da je to e, zaista lako, jer počinje čovjek prirodno da se osjeća i počinje da osjeća dakle, slast u svome namazu. Međutim, prije nego što ga spomenemo, da postavimo jedno pitanje. Kada čovjek najviše osjeća dakle, tu svoju slast i skrušenost u namazu, u kojem, u kojem mjesecu? Bez sumnje, ali tako da je to mjesec Ramazan. Čovjek najveći, najveći stepen svoje skrušenosti osjeća u Ramazanu, uglavnom kod svih muslimana. U tom Ramazanu, koji je to period, koji je to moment kada čovjek najveću skrušenost ima u, u, dakle, u Ramazanu? Koji je to period? To su zadnji deset dana uglavnom, a mogu biti općenito da kažemo to su teravni namaz i, ili, ili noćni namaz. Posebno da te u, u posebnom trećinu ovaj, Ramazana, kad se, dakle, kada čovjek bude u itikafu i tako dalje, pa kada se osami sa Allahom Jerušanom sam, ili ako klanja u džematu, ovaj, za imamom. Koji je to moment u tom namazu, u salatu taravije ili taravije, ili u noćnom namazu, koji je to moment najveći kada čovjek počne da plače? Posebno, dakle, mi to teško možemo ovdje da, da <clears throat> primijetimo s obzirom da smo, dakle, ne Arape, dakle, ne razumijemo ono, ono uopće o čemu se uči, pogotovo u nekim mestridima se, jel tako, i džamijama, ne uči uopće ta, dakle, dova, pa ne možemo to da osjetimo. Ali, to se, dakle, osjeti, dakle, kod Arapa, recimo ako je neko gledao prijenos, tako preko satelita ili preko interneta, u, u Kaabi, kad se klanja da tu Haramu Meki, ili kad se klanja u Haramu Medini, pa kad imam počinje da dovu učina na vitr namazu, tad čovjek, <clears throat> odnosno imam kada počne da, da dobi, dakle podignutih ruku, pa onda kad počinje da spominje, pa kaže gospodaru sačuvaj nas od džehennema, gospodaru moj, uvedi nas u džennet. I tako da dakle, počinje oko toga, ljudi počnu da plaču. Što baš sada? Ako ste primijetili to, dakle, vi ćete da ne plaću od početka. Uglavnom, ne plaću, ne plaću dakle, kada se traži nešto od dunjalka, nego baš taj moment kad se dirne džehennem džennet, tad počinje dakle, da se kod ljudi upravo otvara, dakle, da, da, se otvara ključ tog, tog ramaza. Zašto baš u tim trenucima? Zato što se čovjeku srce tada pokreni. I onda kada se srce pokrene, onda je obavezna da čovjek, obaveza tijela je da usmjeri svoju pažnju, a i srca komplet, da usmjeri svoju pažnju na namaz i da bude, i da bude prisutno srce u namazu. Dobro, da spomenemo konačno koji je to čarobni ključ kako čovjek da otključava te, tu skrušenost pa da uživa u namazu. Šta mislite? Molim? Molim? pomisao je dženet i dženet. Dobro. Dobro, može i to. To su samo tri riječi. Tri riječi su ključ da čovjek osjeti slast na namazu. Prva od njih je kelim hu, što znači reci svome gospodaru. Druga je hatib hu, obraćaj se svome gospodaru. I treća, tahaddeh ilihi, razgovaraj s njim. Ponovit ću ponovno, tri riječi su dakle ključ, vidjet ćete kako, ključ da čovjek osjeti skrušenost u namazu, da mu bude lijepo, da odulji, da odulji svoj namaz više nego što inače klanja. Prva je kelimhu, znači reci svome gospodaru. Druga je halatibhu, obraćaj mu se u namazu, tako. I treća, tehaddet ilihi, razgovaraj s njim. Od Enisa radijallahu anhu se prenosi da je poslanik sallallahu alaihi vseleme rekao kada neko od vas klanja, on se obraća svome gospodaru. Stoga mnogi ljudi kada klanjaju, kada su u svojim namazima, napravi dakle taj sistem svog namaza kao da je to dakle u jednom pravcu. Kao da čovjek kad, kada uče da kaže Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki, Jeumid Dih, dakle on samo govori. Dakle, jedan pravac, s one druge strane, to jest od Allaha i kao da nema nikakvog odgovora. To je naravno bez sumnje, da dakle, pogrešno. Ako, ako smo, dakle, spomenuli, dakle, ovaj ključ koji se sastoji od tri riječi, bukvalno tri riječi, ključ kako da osjeti čovjek tu slavstvu namazu, to znači da je ta, da je taj, da se dešava, dakle, e, interakcija između tebe i Allaha Đelešanu. I ti razgovaraš i komuniciraš sa Allahom Đelešanu. <clears throat> To znači kada kažeš Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kažeš kao da kažeš hvala, hvala pripada tebi gospodaru. Ti si taj koji mi daješ ovolike blagodati. Ti si taj koji je plemen. Ti si taj koji mi nosi. Pa, dakle, direktno se obraćaš Allahu Đelšanu. Posebno se, dakle, to ističe u Fatihi, ali tako u, u, u ajetu u kojem se Allah Đelšanu kaže, odnosno rob kada uči ajete, kaže i ja Iyake na'budu. Dakle, ke. Ko zna ima arapski jezik, dakle, ovo ke je za direktno obraćanje. Pa kaže i ja ke na'budu. Samo tebe obožavam. Znači samo tebi robujem. Va i ja ke nestajim. I samo od tebe pomoć tražim. Pa dakle, obraća se, obraća se rob gospodaru svih svjetova direktno, bez nekog posrednika. Dakle, prvo su bile zahvale, tako, alhamdulillah, rabbil alamin, zahvaljuju čovjeku Allahu Đelšanu, pa mu Allah Đelšanu odgovori u namazu i kaže, moj rob, zahvaljuje mi. Pa mu Allah, pa ponovo kaže čovjeku namazu, ar-Rahman, ar-Rahim, maliki je umiddin, i ja te na'bud, maliki je umiddin, dakle, sve hvali Allah Đelšanu, veliča Allah Đelšanu, a Allah Đelšanu mu tada odgovara. Sve do trenutka kada kaže čovjek ija ke na'budu, ija ke nestein, onda usmjerava da dakle tu svoju dovu direktno Allah Đelšanu. Samo tebe obožavamo i samo tebe pomoć tražimo, dakle direktno od Allah Đelšanu. A Allah Đelšanu onda isto tako odgovori, ovaj, to je između mene, mene i moga roba. Pa dakle čovjek treba da uči svoj namaz, da, da bude razgovor između Allaha Tadašanu i njega. Ako to čovjek postigne, onda će vidjeti da se, da se u tom njegovom namazu čuda dešavaju. Dakle, ta slast je jednostavno neminovna da ona dolazi do izražaja i da čovjek teži zatim da odulji svoj namaz. I spominali smo dakle, primjere koje nam je šeh spomenuo, spomenut ćemo ponovo, da su, da su dakle, nakon ovog seminara koji je trajao dakle, u jednoj varavski zemlja, zemalja, dakle, da je čovjek došao u kući i kaže, nakon ovoga što sam slušao i pokušao naravno da iskoristim, kaže, najslađe sam planjao jaciju namaz u životu. I u drugom primjeru, dakle, da je sestra koja je došla kući i rekla, ovaj, planjala namaz, pa i mužu pitao, kaže, je se ti to klanjala teraviju ili se planjala farz namaz? Dakle, zbog toga što je previše odvuljila namaz, čovjek se, dakle, iznenadio šta je, šta je ovo sad, onaj uvijek klanjamo po par minuta, odjednom sad onaj neobičajno, neobičajno dugo. Dakle, čovjek treba da, da pokuša da, da se skoncentrije u svome namazu, da napravi, dakle, da napra, napravi taj iskorak, a to je da uzme za ključ i da otvori dakle, ta vrata, a to je da se obraća direktno Allah Đelešanu i da zna da očekuje odgovor od Allaha Đelešanu. Jedan od istravnih prijednika, kada je klanio noćni namaz, onako stojići pred svojim gospodarom večer, O gospodar moj, poslušajte šta, šta govori čovjek dakle, u svojoj dobi. O gospodar moj, ovaj tvoj rob, hoće li u džennet ili vatru? Pa se direktno dakle, obraća u Allah Đelšan i upravo spominje dakle, džennet ili džennet. Dakle, čovjek se boji, ne zna, nesiguran je gdje će ući, će li tamo ili ovamo. Na sallahu Đelšanu, sad ću od džennema da olakša da uđemo u džennet ili džennet. Zato čovjek treba da osjeća dakle, da se da se da komunicira dakle, da se Allah da se da se samo njemu obraća. Također u namazu isto poznato je tako kada čovjek kaže Rabbena wa lekel hamd, znači samo tebi gospodaru da se zahvaljujem. Pa kaže Rabbena lekel hamd, gospodar tebi se zahvalim, tebi da dakle, pripada hvala. Pa se dakle ponovo čovjek obraća direktno direktno Allah da se Jer kada čovjek kaže dovi, na primjer, Allah moj, sačuvaj me vatri i počne da plaće od straha od vatri i neizvjesnosti gdje će na budućem svijetu, da li će, dakle, da, da li će u džennet ili će u džehennem. U tom trenutku, da dakle, čovjeku, kao što smo i napomenuli, pojavljuje se, da dakle, taj, ta opreznost čovjeka i da, se, da mu se srce, da dakle, bude skrušenije, skrušenije u namazu, a čim srce bude skrušenije u namazu, onaj, dolazi, da dakle, do te, do te slasti u namazu. Zato imamo jednu dovu koja je ovako lijepa, kaže se u njoj, Allah moj, nemoj me napustiti, gospodar moj, ja nemam drugog gospodara osim tebe. Čak i ako mi zatvoriš svoja vrata, ja ću stojati i čekati, jer ja imam lijepo mišljenje o tebi i nadam se da ćeš mi ih otvoriti i da ćeš me prihvatiti. Ako ti nisi ljud na mene, pa ostalo me se i ne tiče. Zaista jedna, jedna lijepa dola. A čovjek može da dovije, jel tako, Allah Đelšanu sa bilo kojim dovama, posebno da te je akcijna se stavlja na one dove koje su prenesene od poslanika sallallahu sallam, a prije toga kuranske dove. Može čovjek da dovi i bolje od ovoga što je spomenuto. A to je, kao što je preneseno, preneseno od poslanika, sallallahu ve selleme da čovjek kaže La ilaha illa anta inni qad zalamtu nafsi fagfir li dunubi, innehu la jagfiru dunubi illa anta. Što bi u značilo, nema drugog Boga osim tebe. Ja sam zaista sam sebi nepravdu činio. Činio sam sebi zulum. Pa pogledajte, znači, kažeš nema drugog Boga osim Allaha, pa onda preneseš što na drugi nivo, pa kažeš, ja poniziš sebe, dakle, ja sam sebe nepravno učinio. A onda kažeš, taj je, gospodar, oprosti mi, a ko će drugi oprostiti mi grijeha ako nećeš ti? Dakle, poniziš sebe, a uveličaš Allaha subhanahu wa ta'ala. Kaže poslanik sallallahu alaihi sallame da se Allah čudi onom čovjeku koji izgovori da dakle, ove riječi. Kaže Allah Želešanu u hadisu kuciju, moj rob zna da ima gospodara koji prašta i kažnjava. Zato mi trebamo reći, dakle, sami sebi, gospodaru, mi smo spoznali da si ti naš gospodar i mi zaista samo u tebe vjerujemo i vjerujemo, dakle, u tvoju, u tvoju knjigu koju si poslao, u tvoje meleke, dakle, koji si poslao, dakle, vjerujemo u te gajb stvari, pa nam pomozi, dakle, da ostvarimo, dakle, ta, tu slast u namazu, da po, po, podari nam, da osla, oba, ostvarimo, dakle, slast u svim ostalim ibadetima, jer mi smo ti tvoji pravi robovi uz, uz, uz tvoju pomoću. Zato, uvaženi brate i na sestru, pokušajmo da natjeramo sami sebe, da razgovaramo u svojim namazima, da nam to bude sa lahkoćom, sa jednostavnošću, da razgovaramo dakle, sa Allahom Đalešanom u svom namazu, kako bismo dakle, otvorili ta vrata, a ovaj vrata skrušenosti čovjeka i kako bismo osjetili slast u svome namazu. Kaže Allah uzvišeni, dovite mi, ja ću vam se odazvati. Zato čovjek treba, ako želi da dobije dakle, ovu skrušenost u namazu, da osjeti slast u svome namazu, treba čovjek, pored ovih svih metoda koji smo spomenuli, koje su islamski učenjaci, a prije svih Ibn, Ibn Khayyim Rahmetullah Ali spomenuo, treba čovjek da dobije Allah Đelšan da mu to omogući, da mu to dati. Jer kao što smo spomenuli, dakle, i jake nahudu, i jake nesmeni, dakle, ajetu suri Fatiha, je tako? Čovjek kaže, samo tebe obožavamo, ali kaže samo i samo od tebe pomoć traži. Dakle, obaveza je da čovjek traži pomoć od Allaha Đelešanu da bi mu pomogao dakle, da i badet čini ovaj, na hajirli način. Jer ako čovjeku, ako čovjeku Allah Đelešanu ne omogući da čini i badete, onda će čovjek dakle, biti i onemogućen toga. Zato trebamo trudit se da koristimo prilike koliko je moguće da dođemo Allah Đelešanu da nam podari da budemo slušeni u namazu. I ne bi smetalo da jedan drugog ovako napomenemo nekada da kažemo da čovjek treba da pripazi za svoj namaz ili ako imam da te u žami. Zato se kaže, braćo i sestre, poravnajte, popunite safove, budite slušeni svojim namazima, bar u nekim mesinima, dakle, to se spominje. I to je dobro da se spominje da, da, da čovjek onaj koji je posebno, dakle, onaj koji je zakasnio na namaz, da pokuša, dakle, da se prisjeti toga što imam ili neko drugi kaže, ne bili, ne bili, dakle, osjetio bar dio te skrušenosti namazu, posebno, dakle, ako je zakasnio. Jer je nemoguće da čovjek da te dođe s polja, dođe dakle, kao što smo spomenuli, dakle, iz, iz, iz sred Dunjaluka i sad želi da odmah uđe u sred Ahireta. U sred Zemljeta da uđe dakle, u namazku, je nemoguće. Ili da kažemo pretiješko. Zato čovjeku treba da se ponekada e, podstakne čovjek da a, dođe dakle, do te skrušenosti u namazku. Također, subhaneke Allahumma rabbi hamdike, kada čovjek dakle izgovara, subhaneke, znači slavljen neka si ti. Dakle, početna dova je tako u namazu, jedna od početnih dova koji je poslanik sallallahu alaihi sallam učio, dakle, subhaneke Allahumma wa bihamdike. O te bare kesmike, tako dalje. Dakle, slavljen neka si ti, pa se ponovo, dakle, čovjek obraća Allahu djelšanu. Slavljen neka si ti i ti neka si, neka si hvali. Također na etahijatu, tako kada čovjek uči, I sve do selama čovjek treba da učini svoj namaz da mu to bude razgovor sa Allahom Đelšanom. Da nipošto ne pomisli da je to samo onako učenje Kur'ana, da učenje dakle, na predivanjima zikrova, e, naprotiv treba da shvati da je to, e, da je to razgovor, dakle, dosmjerni dakle, razgovor, dakle, da je to komunikacija. Ako čovjek uspije dakle, da dođe do tog stepena, da osjeti u namazu, da razgovara sa Allahom Đelšanom i da očekuje dakle, odgovor od Allaha Đelšanom, tada će čovjek dakle bez sumnje ovaj bez sumnje doći na taj stepen da bude skrušen i da osjeti dakle e, slast u svome namazu. To je suprotno dakle od onoga koji bude dakle dolazio samo na namaz da obavi svoju obavezu. Onako da ne bude kažnjen od Allaha dželešanu, dakle obavio je svoju obavezu, a međutim kao što smo više puta spomenuli dakle na ovim predavanjima, čovjek e, od namaza ponekad neće dobiti nikakvog sevapa, nikakve nagrade ili će dobiti nešto malo, a to malo, opet kažemo, uh, ovisno je o njegovoj skrušanosti koja, koja je bila dakle, prisutna u njegovom namazu. To je isto primjer dakle, te komunikacije, kada bi neko, recimo, neki prijatelj ili neka tvoja voljena osoba, dakle, kada, bi, kada bi te snimio dakle, svoj razgovor ne, ili neko pitanje, neku potrebu, snimi razgovor i onda ti dođeš kasnije pa preslušaš. Je li to isti osjećaj kao kada bi te taj čovjek nazvao na telefon i direktno ti to, dakle, saopćio ono što ima ili neku potrebu? Dakle, bez sumnje da je osjećaj e, prisutniji, dakle, kada se direktno čovjek osjeća. Zato mi možemo da se zahvalimo Allah Đelešanu, što smo mi vjera, dakle, Islam, koja, u kojom, dakle, imamo, imamo, dakle, roba imamo rabba. Imamo roba, znači, koji se obraća Allahu Đelešanu, koji se obraća svome gospodaru direktno, bez posljednika i, i tom prilikom da dakle, čovjek može da osjeti da dakle, tu slast, da se obraća čovjek direktno s s svome stvoritelju. I zato, uvažena braći, cine i sestre, na kraju želim da nas da dakle, da vodimo računa o ovome, da pokušamo kada abdestimo se, kada slušamo, nama, kada slušamo ezan, kada dolazimo na namaz, kada smo u samom namazu, a i nakon namaza, da pokušamo, dakle, koliko smo u mogućnosti da otjeramo šeitana od sebe i da bude naše srce prisutno i da pokušamo da iskoristimo bar neke od ovih metoda i neke od stepeni koje je spomenuo, dakle, imam Ibn Al-Qaim, rahmatullahi alihi. Allah mu zvišno molim da nam podari, da se okoristimo od onoga što smo čuli i da nam Allah Jerošanu olakša da iskoristimo neke od ovih metoda kako bismo osjetili, dakle, صلاة ويبقى نماز سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب